bareke ve taala. Njega slavimo i veličamo i od njega oprosti i uputu tražimo. I donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. njegovu porodicu, ashabe i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti danas uđe. Draga moja braća, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu uzvišenom na blagodatima Islama i upute. Hvala Allahu te baraka je na uputi sunneta Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Hvala Allahu te baraka je koji nam posla poslanika kao milost da ne bi lutali i da ne bi živeli kao stoke na ovoj zemlji. Hvala Allahu te barek ve Alhamdulillah. Danas, pošto je ta tema, ja sam mislio da radimo jednu knjigu, pa tako ćemo iznali te Allah od put, pa da idemo jednu knjigu do kraja, miša da... Ali pošto su ova vremena, vremena fitnije iskušenja, koja su, hajmo reći, malo veća u Bosni, uzadnji nekoliko vremena, <clears throat> pa i ono što je bilo u Bošiji kad smo bili, nije to bilo, nije to bilo okvireno ko što je ovo. U Bošiji je bilo malo drugčija fitna, ali ova fitna je puno, puno, <clears throat> puno veći pokazatelj da oni neće nikad stati da se bore protiv nas sve dok nas ne odvrate od naših vjezbi. Nije od imeka, nije od para, nije od žena, ni od bicikala i auta, ne, ne. Kaže gospodar, sve dok nas ne odvrate od naše vjere. I došao na šat, ako budu mogli. A neće. Inšao. To zavisi od nas. Pa pogledajte, da danas, a prethodi sa ovog, ovih iskušenja, kako je Allah mudar? Vi znate u zadnjih 4-5 godina, koliko je ljudi napustilo ovaj menheđer? Koliko je Daija ostavilo ovu stvar? Koliko je ljudi, alima, muđajda koji su nosili puške u rukama? Cijelo u svoje kuće. Zbog čega? Zato što poziv u ovu vjeru za sobom povlači sigurno iskušenje. I islam i poziv u ovu vjeru nije kao vojnik u rogu da se spremi, posle god što ne ide, ja ću se dobro zabarkadirat, ja ću pušku i ja pucam. Posle god što ide, ja sam spreman, sam krista. Nije tako u islamu. Ovdje koliko god da se ti hoćeš zabarkadirat, učahurit, da, bi, da te ne bi stiglo ništa, na ovom putu dali, ovu čahuru razbija gospodar te barke barketa sigurno Allah ovu čauru razvija i ti ćeš kad tad morati svojim jezikom, postupcima ili dijelima reći jesi li za skupinu koja hoće da uziže u riječ i lažeš. Sigurno. Od ovog ne može pobjeći ni jedan čovjek na zemajskoj kuli. Kad kaže ni jedan kad, kad, kad kaže gospodar hasib nasu ej utreku ej kulu amena men zaiftenu. Misle mi ljudi. Ovdje je došlo ljudi ne mu'mini, vjernici, nego ljudi, svi. Općenito. Svima, gospodar te vlaske tala, obraća se. Ženama, muškarcima, faraonu, karonu, Hitleru, Bushu, Obami, tebi, meni, reći svima. Mislite, zar mislite, hasbena, zar mislite da ćete biti ostavljeni mir, da kažete da vjerite u Allaha, srne, poslike, srne, da hoćete provoditi djelo, a da nećete biti iskušani. Ovo je pečat. Pečat čega? razbijanja redova među nama i pečat i garancija od gospodara uzvišenog da će on sigurno pokazat ko od nas laži ako govori istinu. Sigurno. Od ove garancije, pa mi isto mogli poveći na Allahom najdražih stvorenja, vjerovjesnici, poslanici, ni šehidi. Niko od ove generacije nije mogao pobjeći. Nijedan. Ali šta je ključ njihovog nebježanja? Ključ leži u tome što oni nisu bježali jer su znali da su iskušenja od koga? Od Gospodara. Pa kad čovjek dođe u iskušenja i počne bježati, je on upozno svog gospodara? Nije. Ne zna ušte. Ne zna da ima gospodara koji radi šta hoće. Gospodar radi šta hoće. On je vrhovni voda. Ovdje kiša, ovdje le, tamo sunce. On radi šta hoće. I dakle čovjek hoće da bježi od gospodara, od iskušenja, je on ubijeđen da će dala pomoć? Je on ubijeđen da je ovaj šehade sigurno izlazi na vidjelo i da će ga kad tad, pazite, pazite, kad da će ga kad tad Allah izvadit da pokaže Allah njega kao munafika, je li ubijeđen? Nije. Zato i jes munafik. <laughs> Svata Zato i jes munafik, što nije, što on laže, ne vjeruje kako treba u Allah, pa hoće da bježi iz iskušenja, jer šta, ne zna Allah, ne vjeruje u njega. Kvali neće, kvali otpudno, makak, i ne to ništa. Ela fil fitneti se fatu. Sad kad to izgovoriš, sad ti iskušenje pa. Bježiš iskušenja. Allah kaže, kad su, kad je Allah poslani za sebe pozivao u džihad, protiv Rimljana, pa su došli neki, Allah poslani će nemoj nas vod.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 I donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Njegovu porodnicu, ashabi i sve one koji su ga i koji će ga slijediti dana sudnje. Draga moja braćo, assalamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu uzvišenom na blagodatima Islama i uputeti. Hvala Allahu te bareke je tala na uputi sunneta Muhameda sallallahu alaihi sallam. Hvala Allahu te bareke je tala koji nam posla poslanika kao milost da ne bi lutali i da ne bi živeli kao stoke na ovoj zemlji. Hvala Allahu te bareke je tala. Alhamdulillah. Danas, pošto je ta tema, ja sam mislio da radimo jednu knjigu, pa tako ćemo biznali tala od idući put, pa da idemo jednu knjigu do kraja, inša da Ali pošto su ova vremena, vremena fitnije iskušenja, koja su, hajmo reći, malo veća ovo se u zadnjih nekoliko vremena, <clears throat> pa i ono što je bilo bočnije kad smo bili, nije to bilo, nije to bilo okvirino ko što je ovo. U bočnije je bilo malo drugčija fitna, ali ova fitna je puno, puno, <clears throat> puno veći pokazatelj da oni neće nikad stati da se bore protiv nas sve dok nas ne odvrate od naše vjeste. Nije od imeka, nije od para, nije od žena, nije od bicikala i auta, ne, ne, kaže gospodar, sve dok nas ne odvrate od naše vjere. I došao na šat, ako budu mogli, a neće, inšalama. To zavisi od nas. Pa pogledajte, da danas, a prethodi sa ovog, ovih iskušenja, kako je Allah mudar. Vi znate u zadnjih 4-5 godina koliko je ljudi napustilo ovaj menheđ. Koliko je daja ostavilo ovu stvar. Koliko je ljudi alima muđaje da su nosili puške u rukama cijelo svoje kuće. Zbog čega? Zato što poziv u ovu vjeru za sobom povlači sigurno iskušenje. I islam i poziv u ovu vjeru nije kao vojnik u rovu. Da se spremi, posle god šta ide, ja ću se dobro zabarkadirat, ja ću pušku i ja pucam. Posle god šta ide, ja sam spreman, sam prsta. Nije tako islam. Ovdje koliko god da se ti hoćeš zabarikadirat, učahurit, da bi da te ne bi stiglo ništa. Na ovom putu dali ovu čahuru razbija gospodar te barke Ketala. Sigurno Allah ovu čahuru razbija i ti ćeš kad tad morati svojim jezikom, postupcima ili dijelima reći jesi li za skupinu koja hoće da uziže Allahom riječ i lažeš. Sigurno. Od ovog ne može pobjeći ni jedan čovjek na zemaljskoj kuli. Kad kažem jedan, kad, kad, kad kaže gospodar, hasiba nasu, ej utreku, ej jekulu, amena, menu zna jeftenu. Misle mi ljudi. Ovdje je došlo ljudi, ne mu'mini, vjernici, nego ljudi svi. Općelito. Svima, gospodar, se vas je tava, se. Ženama, muškarcima, faraonu, karonu, Hitleru, Bushu, Obami, tebi, meni, reći svima. Mislite, zar mislite, hasiban nas, zar mislite da ste biti ostali miru? da kažete da vjerujete u Allah, sunnet, sunnet, da hoćete provoditi djelo, a da nećete biti iskušani. Ovo je pečat. Pečat čega? Razbijanja redova među nama i pečat i garancija od gospodara uzvišenom da će on sigurno pokazati ko od nas laži ako govori istinu. Sigurno odove garancije, pa mi nismo mogli povjećni Allahom najdražih stvorenja. Vjerovjesnici, poslanici, ni šehiri. Niko od ove garancije nije mogao pobjeći. Nijedan. Ali šta je ključ njihovog nebježanja? Ključ leži u tome što oni nisu bježali jer su znali da su iskušenja od koga? Gospodara. Pa kad čovjek dođe u iskušenja i počne bježati, je on upoznao svog gospodara? Nije. Ne zna ga ušte. Ne zna da ima gospodara koji radi šta hoće. Gospodar radi šta hoće. On je vrhovni voda. Ovdje kiša, ovdje ne, tamo sunce. On radi šta hoće. I da kad čovjek hoće da bježi od gospodara, od iskušenja, je on ubijeđen da će ga Allah pomoći. Jer on ubijeđen da je ovaj šehadet sigurno izlazi na vidjelo i da će ga kad tad, pazite, pazite, kad da će ga kad tad ovaj izvadit da pokaže ovaj njega kao munafka. Je ubijeđen? Nije. Zato i jes munafik. <laughs> Svata Zato i jes munafik što nije, što on laže, ne vjeruje kako treba u Allaha. Pa hoće da bježi od iskušenja Jer šta? Ne zna Allah, ne vjeri u njega. Kvrli ne, še gore otudno, ma kakvi, nema tog ništa. Ela, fil fitnet i sefatu. Sad kad to izgovoriš, sad ti iskušenje pa. Bježiš iskušenja. Allah kaže, kad su, kad je Allah poslanik za sebe pozivao u džihad, protiv Rimljana, pa su došli neki, Allah poslanik će nemoj nas vod.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 I donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Njegovu porodicu, ashabi i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti dana sudnje. Draga moja braća, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu uzvišenom na blagodatima Islama i upute. Hvala Allahu te barek na uputi sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Hvala Allahu te bar kvetala koji nam posla poslanika kao milost da ne bi lutali i da ne bi živeli kao stoke na ovoj zemlji. Hvala Allahu te bar kvetala. Alhamdulillah. Danas, pošto je ta tema, ja sam mislio da radimo jednu knjigu, pa tako ćemo iznali te Allah odidući put, pa da idemo jednu knjigu do kraja, išala da... Ali pošto su ova vremena, vremena fitnije iskušenja, koja se, hajmo reći, malo veća ugostiti, u zadnjih nekoliko vremena. <clears throat> Pa i ono što je bilo u Bošiji kad smo bili, nije to bilo, nije to bilo okvireno ko što je ovo. U Bošiji je bilo malo drugčija fitna, ali ova fitna je puno, puno, <clears throat> puno veći pokazatelj da oni neće nikad stati da se bore protiv nas sve dok nas ne odvrate od naše vjesti. Nije od imeka, nije od para nije od žena, nije od bicikala i auta, ne, ne, kaže gospodar, sve dok nas ne odrate od naše vjere. I došao na šat, ako budu mogli, a neće, inšava. To zavisi od nas. Pa pogledajte, da danas, a prethodnica ovog, ovih iskušenja, kako je Allah mudar, Vi znate u zadnjih 4-5 godina Koliko je ljudi napustilo ovaj menheđ? Koliko je daija ostavilo ovu stvar? Koliko je ljudi, alima, muđajda koji su nosili puške lukama? Cijelo u svoje kuće. Zbog čega? Zato što poziv u ovu vjeru za sobom povlači sigurno iskušenje. I islam i poziv u ovu vjeru nije kao vojnik u rovu. Da se spremi, posle god šta ide, ja ću se dobro zabarkadirat, ja ću pušku i ja pucam. Posle god šta ide, ja sam spreman, sam gresa. Nije tako u islamu. Ovdje koliko god da se ti hoćeš zabarkadirat, učahurit, da, bi, da te ne bi stiglo ništa. Na ovom putu, dali, ovu čahuru razbija gospodar Tebar Ketala. Sigurno Allah ovu čahuru razbija i ti ćeš kad tad morati svojim jezikom, postupcima ili dijelima reći jesi li za skupinu koja hoće da uziže Allahu riječ i lažeš. Sigurno. Od ovog ne može pobjeći ni jedan čovjek na zemaljskoj kuli. Kad kaže jedan kad, kad, kad kaže gospod hasiba nasu ej utreku ej kulu amena men zaif tanu misle ljudi ovde je došlo ljudi ne mu'mini vjernici nego ljudi svi općenito svima gospoda se vas tala obraća se ženama muškarcima faraonu karonu hitleru bušu obavi tebi meni reci svima mislite Zar mislite, hasbena, zar mislite da ste biti ostavljeni miru? da kažete da vjerujete u Allaha, sunnet poslika za sunnet, da hoćete provoditi djelo, a da ne biti iskušani. Ovo je pečat. Pečat čega? Razbijanja redova među nama i pečat i garancija od gospodara uzvišenog da će on sigurno pokaza ko od nas laži ako govori istinu. Sigurno od garancije, pa mi nismo mogli povjeći na Allahom najdražih stvorenja. Vjerovjesnici, poslanici, ni šehidi. Niko od garancije nije mogao povjeći. Nijedan. Ali šta je ključ njihovog nebježanja? Ključ leži u tome što oni nisu bježali jer su znali da su iskušenja od koga? Gospodara. Pa kad čovjek dođe u iskušenja i počne bježat, je on upoznao svog gospodara? E, nije. Ne zna da ovo što Ne zna da ima gospodara koji radi šta hoće. Gospoda radi šta hoće. On je vrhovni voda. Ovdje kiša, ovdje lije, tamo sunce. On radi šta hoće. I da kad čovjek hoće da bježi od gospodara, od iskušenja, je on ubijeđen da će ga Allah pomoći. Je li ubijeđen da je ovaj šehadet sigurno izlazi na vidjelo i da će ga kad tad, pazite, pazite, kad da će ga kad tad Allah izvadi da pokaže Allah njega kao munafika? Je li ubijeđen? Nije. Zato i jest munafik. <laughs> Svatate? Zato i jest munafik. Što nije, što on laže, ne vjeruje kako treba u Allah. Pa hoće da bježi iz iskušenja, Jer šta? Ne zna Allah, ne vjeruje u njega. Kvrli ne, i čega ne otkud na Allah, kak, nema tog ništa. Ela, fil fitneti se fatu. Sad kad to izgovoriš, sad ću iskušenje pa. Bježiš iskušenja. Allah kaže, kad su, kad je Allah poslanik sa sebe pozivao u džihad, protiv Rimljana, pa su došli neki, Allah poslanik će nemoj nas vod.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 I donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Njegovu porodicu, ashabi i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti od dana sudnjeg. Draga moja braća, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu uzvišenom na blagodatima Islama i upute. Hvala Allahu te barakatala na uputi sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Hvala Allahu te bar kretala koji nam posla poslanika kao milost da ne bi lutali i da ne bi živeli kao stoke na ovoj zemlji. Hvala Allahu te bar kretala. Alhamdulillah. Danas, pošto je ta tema, ja sam mislio da radimo jednu knjigu, pa tako ćemo iznali te Allah od idući put, pa da idemo jednu knjigu do kraja, inshallah Allah da... Ali pošto su ova vremena, vremena fitnije iskušenja, koja se, hajmo reći, malo veća ubosti, u zadnjih nekoliko vremena. <clears throat> Pa i ono što je bilo u Bošnji kad smo bili, nije to bilo, nije to bilo okvirino ko što je ovo. U Bošnji je bilo malo drugčija fitna, ali ova fitna je puno, puno, <clears throat> puno veći pokazatelj da oni neće nikad stati da se bore protiv nas sve dok nas ne odvrate od naše vijesti. Nije od imeljka, nije od para, nije od žena, nije od bicikala jelota, ne, ne. Kaže gospodar, sve dok nas ne odrate od naše vjere. I došao na šat, ako budu mogli. A neće. Išao. To zavisi od nas. Pa pogledajte, da danas, a prethodnica ovog, ovih iskušenja, kako je Allah mudar. Vi znate u zadnjih 4-5 godina Koliko je ljudi napustilo ovaj menheđ? Koliko je daija ostavilo ovu stvar? Koliko je ljudi, alima, muđajda koji su nosili puške u rukama? Cijelo u svoje kuće. Zbog čega? Zato što poziv u ovu vjeru za sobom povlači sigurno iskušenje. I islam i poziv u ovu vjeru nije ko vojnik u rumu. Da se spremi, posle god šta ide, ja ću se dobro zabarkadirat, ja ću pušku i ja pucam. Posle god šta ide, ja sam spreman, sam krestan. Nije tako islam. Ovdje koliko god da se ti hoćeš u učahurit, da, bi, da te ne bi stiglo ništa. Na ovom putu, da ovu čahuru razbija gospodar Tebar Ketala. Sigurno Allah ovu čahuru razbija i ti ćeš kad tad morati svojim jezikom, postupcima ili dijelima reći jesi li za skupinu koja hoće da uziže lavu riječ i lažeš. Sigurno. Od ovog ne može pobjeći ni jedan čovjek na zemaljskoj kuli. Kad kaže ni jedan kad, kad, kad kaže gospodar hasib nasu ej utreku ej jekulu amena mehu zajeftenun. Misle ljudi. Ovdje je došlo ljudi, ne mokmini, vjernici, nego ljudi svi. Općenito. Svima gospodar se vas kretala, obraća se. Ženama, muškarcima, faraonu, karonu, Hitleru, Bušu, Obavi, tebi, meni, reći svima. Mislite, zar mislite, hasib nas, zar mislite da ste biti ostavljeni miru? da pa kažete da vjerujete u Allah, sunnet, poslika, sunnet, da hoćete provoditi djelo, a da nećete biti iskušani. Ovo je pečat. Pečat čega? Razbijanja redova među nama i pečat i garancija od gospodara uzvišenog da će on sigurno pokazati ko od nas laži ako govori istinu. Sigurno. Onove garancije, pa mi nisu mogli poreći na Allahu najdražih stvorenja. Vjerovjesnici, poslanici, ni šehiri. Niko od ove garancije nije mogao pobjeći. Nijedan. Ali šta je ključ njihovog nebježanja? Ključ leži u tome što oni nisu bježali jer su znali da su iskušenja od koga? Gospodara. Pa kad čovjek dođe u iskušenja i počne bježati, je on upozno svog gospodara? Nije. Ne zna da lušte. Ne zna da ima gospodara koji radi šta hoće. Gospodar radi šta hoće. On je vrhovni voda. Ovdje kiša, ovdje le, tamo sunce. On radi šta hoće. I da kad čovjek hoće da bježi od gospodara, od iskušenja, je on ubijeđen da će ga Allah pomoći. je on objeđen da je ovaj šehadet sigurno izlazi na vidjelo i da će ga kad tad, pazite, pazite, kad da će ga kad tad Allah izvadit da pokaže Allah njega kao munafika, je li objeđen? Nije. Zato i jest munafik. <laughs> Svata se. Zato i jest munafik što nije, što on laže, ne vjeruje kako treba u Allah, pa hoće da bježi iz iskušenja Jer šta? Ne zna Allah, ne vjeri u njega. Kvrli mene, će mene otpudno, ma kak, nema tog ništa. Ela, fil fitneti se matu. Sad kad to izgovoriš, sad ti iskušenje pa. Bježiš iskušenja. Allah kaže, kad su, kad je Allah poslanik sa sebe pozivao u džihad, protiv Rimljana, pa su došli neki, Allah poslanik će nemoj nas vod.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 I donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Njegovu porodicu, ashabi i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti dana sudnje. Draga moja braća, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu uzvišenom na blagodatima Islama i upute. Hvala Allahu te bareke na uputi sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Hvala Allahu te bar kretela koji nam posla poslanika kao milost da ne bi lutali i da ne bi živeli kao stoke na ovoj zemlji. Hvala Allahu te bar kretela. Alhamdulillah. Danas, pošto je ta tema, ja sam mislio da radimo jednu knjigu, pa tako ćemo iznali te Allah od put, pa da idemo jednu knjigu do kraja, mišala da... Ali pošto su ova vremena, vremena fitnije iskušenja, koja su, hajmo reći, malo veća u Bosni, u zadnjih nekoliko vremena. <clears throat> Pa i ono što je bilo u Bošnji kad smo bili, nije to bilo, nije to bilo okvirino ko što je ovo. U Bošnji je bilo malo drugčija fitna, ali ova fitna je puno, puno, <clears throat> puno veći pokazate da oni neće nikad stat da se bore protiv nas sve dok nas ne odvrate od naše vjesti. Nije od imeka, nije od para, nije od žena, nije od bicikala jelota, ne, ne, kaže gospodar, sve dok nas ne odvrate od naše vjere. I došao na šat, ako budu mogli. A neće. Inšalo. To zavisi od nas. Pa pogledajte, da danas, a prethodica ovog, ovih iskušenja, kako je Allah mudar? Vi znate u zadnjih 4-5 godina, Koliko je ljudi napustilo ovaj menheđ? Koliko je daija ostavilo ovu stvar? Koliko je ljudi, alima, muđajda koji su nosili puške u rukama? Cijelo u svoje kuće. Zbog čega? Zato što poziv u ovu vjeru za sobom povlači sigurno iskušenje. I islam i poziv u ovu vjeru nije kao vojnik u rovu. Da se spremi, posle god šta ne ide, ja ću se dobro zabarkadirat, ja ću pušku ja pucam. Posle god šta ide, ja sam spremao, sam persa. Nije tako islam. Ovdje koliko god da se ti hoćeš zabarikadirat, učahurit, da, bi, da te ne bi stiglo ništa. Na ovom putu, da ovu čahuru razbija gospodar Tebar Ketal. Sigurno Allah ovu čahuru razbija i ti ćeš kad tad morati svojim jezikom, postupcima ili dijelima reći jesi li za skupinu koja hoće da uziže Allahovu riječ i lažeš. Sigurno. Od ovog ne može pobjeći ni jedan čovjek na zemaljskoj kuli. Kad kažem jedan, kad, kad, kad kaže gospodar, hasiban nasu, ej utreku, ej jekulu, amen, menu zlajev tenu. Misle li ljudi? Ovdje je došlo ljudi, ne mokmini, vjernici, nego ljudi svi. Općenito. Svima gospodar se vas kretala, obraćam se. Ženama, muškarcima, faraonu, karonu, Hitleru, Bushu, Obami, tebi, meni, reći svima. Mislite, zar mislite, hasiban nas, zar mislite da ste biti ostavljeni miru? da kažete da vjerite u Allah, sunnet poslika za sunnet, da hoćete provoditi djelo, a da nećete biti iskušani. Ovo je pečat. Pečat čega? Razbijanja redova među nama i pečat i garancija od gospodara uzvišenog da će on sigurno pokazat ko od nas laži ako govori istinu. Sigurno. Odove garancije, pa mi nisu mogli podrešiti na lavu najdražih stvorenja. Vjerovjesnici, poslanici, ni šehidi. Niko od ove garancije nije mogao pobjeći. Nijedan. Ali šta je ključ njihovog nebježanja? Ključ leži u tome što oni nisu bježali jer su znali da su iskušenja od koga? Gospodara. Pa kad čovjek dođe u iskušenja i počne bježati, je on upoznao svog gospodara? Nije. Ne zna ga ušte. Ne zna da ima gospodara koji radi šta hoće. Gospodar radi šta hoće. On je vrhovni voda. Ovdje kiša, ovdje leje, tamo sunce. On radi šta hoće. I da kad čovjek hoće da bježi od gospodara, od iskušenja, je on ubijeđen da će ga Allah pomoći. Je on objeđen da je ovaj šehadet sigurno izlazi na vidjelo i da će ga kad tad, pazite, kad da će ga kad tad Allah izvadi da pokaže Allah njega kao munafika. Je li objeđen? Nije. Zato i jest munafik. <laughs> Svata se. Zato i jest munafik. Što nije, što on laže, ne vjeruje kako treba u Allah. Pa hoće da bježi iz iskušenja, Jer šta? Ne zna Allah, ne vjeruje u njega. Kvrli mene i čeg mene otpud na Allah, kak je to ništa. Ela fil fitne ti se patu. Sad kad to izgovoriš, sad ti iskušenje pa. Bježiš iskušenja. Allah kaže, kad su, kad je Allah poslanih tu sebe pozivao u džihad, protiv Rimljana, pa su došli neki, Allah poslanih će nemoj nas vod. Mnogo su njihove žele iskušenje. Kome nisu? A poslanitelj kaže, što je teku dunja, što je teku nisa. Svojite <laughs> se, šta ti za te praviš pametan kod Resul